في الثكلى تنادي فهبوا يا بني قومي أسودا أعيدوا للدنا أمجاد عصر وفل بالحديد لنا القيود أقيموا بالحمى حصنا إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون Reci, Allahu put je jedini pravi put.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 za istinom da bi je slijedili i u svome životu po njoj živjeli. Večerašnje naše druženje uz Allahu dželle šanuhu pomoć i dozvolu započet ćemo riječima Allaha tebareke wa ta'ala koji kaže nestezbilla فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون A zar posle istine ima išta drugo osim zablude? Fa anna tusrafun, pa kuda se odmećete? Cijenjena moja braći i poštovane sestre, mnogi su ljudi rekli, a i danas mnogi govore, mi vjerujemo u Allaha Đelešanuhu. Međutim, svjedoci smo mnogih odstupanja od tih riječi od strane onih koji ih izgovoriš. Nekada su ta odstupanja veća, a nekada manja. Razlog njihov je također različit. Neko to čini zbog lakšeg dolaska do dunjaločkih nakita, neko pak zbog okoline koja ga neće kao čvrstog sljedbenika Allahovi poslanika i vjerovjesnika, sallallahu aleyhi wa sallam. Neko to čini radi ezijeta uznemiravanja od strane ljudi prema njemu, a pogotovo onih na vlasti. Pa tako čovjek koji je rekao Amentu billahi, ja vjerujem u Allaha Đelešanuhu, kada ga ljudi počnu uznemiravati zbog toga, počne gledati na to kao da je to Allaha Đelešanuhu kazna, pa počne uklanjati razloge tog ezijeta, tog uznemiravanja, a razlog nije ništa drugo do njegovo držanje za Allahu Đelešanuhu vjeru. Pa u onoj mjeri u kojoj je uklonio taj razlog Ezijetu, u toj mjeri je napravio jaz između svoga gospodara Tebarek Vata'ala i samoga sebe. Kao što nam je Allah Đelešanuhu spomenuo to u riječima sure El Ankebut u desetom ajetu kada je rekao A'udhu billahi mina shaitanir rajim ومن الناس من يقول آمنا بالله ima ljudi koji govore mi vjerujemo u Allaha fa idha udhiya fi Allahi a kada budu uznemiravani radi Allaha jalla djale fitneten nasi kada billah. Počnu držati da je to, to iskušenje koje ih je snašlo od strane ljudi kada billah, kao da je to Allahova kazna. To jeste počnu gledati na to iskušenje od ljudi koji su i stavili na kušnju zato što su rekli amenna Mi vjerujemo kao da je to Allahova kazna, pa čovjek bi želio da se spasi Allahove kazne i počne da traži način da pobjegne od nje. Tako ovi ljudi gledaju u ovu fitnu, u ovo iskušenje, kao u Allahovu kaznu i počnu bježati od tog iskušenja, to jeste počnu na, napustati put Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, to jeste put Kur'ana i sunnata Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Zatim Allah Đelešanuhu u nastavku ajeta iznosi njihovo stanje i njihov primjer kako se ispravdavaju vjernicima koji ne napustaju stazu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam zbog bilo kakvih iskušenja. Pa kaže uzvješeni, neste zbilla, وَلَا إِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ A ako dođe pomoć od tvoga gospodara, to jeste mu'minima, onim čvrstima na putu siratal mustaqima, oni će sigurno govoriti inna kunna ma'akum, mi smo zaista uz vas bili, mi smo sa vama. Ali im Allah Đelešanuhu odgovara, Pa kaže: a "Avalaysa Allahu bi bi'alama bima fi suduril alamin?" zar Allah dželle šanehu ne zna šta čije šta čija prsa kriju? Zar Allah dželle šanehu ne zna šta čija prsa kriju? To jeste to što se ispravdavate, što govorite da ste bili sa vjernicima uz njih, na njihovoj strani, da ste vi zato na čemu su vjernici, pa to opravdanje makar i da vam prođe kod vjernika ali moraš znati Allahov robe da je Allah Đelešanuhu onaj koji poznaje koji poznaje šta tvoja prsa kriju i da ne možeš Allahu Đelešanuhu s time umaći. Zato uzvišeni kaže وَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ A Allah dobro zna one koji vjeruju i Allah dobro zna one koji su dvolični. <clears throat> Međutim, cijenjena moja braći i poštovane sestre, razlog svih tih načina odstupanja bez sumnje jeste nespremnost i neodlučnost da se istrena iskušenjima kroz koja moraju proći oni koji su rekli amenna billah, oni koji su rekli mi vjerujemo u Allaha dželevala jer su ta iskušenja obećanja Allaha uzvišenog i mi nalazimo Allaha ovo dželilešanu u knjizi da je to sunnet gospodara svih svjetova nad svojim robovima i on se mora ostvariti i njega niko neće biti pošteđen jer nisu bili pošteđeni ni Allahovi poslanici i vjerovjesnici pa kako da bude pošteđen neko nakon njih kaže Allah dželle ve ala alif lam mim أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون Zar misle ljudi da će biti ostavljeni na miru time što, što će reći amenna, mi vjerujemo, wahum la yuftanun i da ih mi u iskušenje ili da ih da u iskušenje neće biti dovedeni. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ A mi smo u iskušenje dovodili i one prije njih. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَكُوا Da bi Allah جل šanuhu ukazao na one koji su iskreni. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ I da bi Allah جل šanuhu ukazao na one koji su lažovi. Također uzvišeni kaže, neste zbilla, Am hasibtum an tutraku Zar mislite da ćete biti ostavljeni na miru? Walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum. Ada Allah dželle šanuhu ne ukaže na one među vama koji se bore. Walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi wala almu'minina walije. I koji mimo Allaha dželle šanuhu i njegova poslanika sallallahu alejhi ve sellem i vjernika, nikoga drugog za prisna prijatelja nisu uzeli. Wallahu khabirum bima ta'malun. A Allah dželle šanehu je dobro obaviješten o onome što vi radite. Pojašnjavajući nam Allah dželle šanehu da je ovo dakle taj put i taj sunnet Allaha dželle šanehu koji je obaveza kako poslanicima i vjerovjesnicima, tako i njihovim sljedbenicima, kaže nam uzvišeni Azza wa Jal stezbilla, وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين a koliko je bilo vjerovjesnika uz koje su se mnogi iskreni vjernici borili. Pa nisu klonuli zbog nevolja koje su ih na Allahom putu snalazile i nisu popuštali, niti su se predavali, a Allah izdržljive voli. Zatim gospodar svi svjetova svjedoči o njima, njihovoj iskrenosti i njihovoj predanosti i odlučnosti da na Allahom dželjašanhu putu završe svoj život i da dođu do, do zadovoljstva gospodara svih svjetova i njegove nagrade i budu spašeni vatre džehnemske. Pa kaže uzvišeni Azza wa Jal وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين I njihove riječi nisu ni, bile ništa drugo osim da su govorili Rabbena gfir lana dunubena, gospodaru naš, oprosti nam naše grijehe. i neumerenost našu u postupcima našim i učvrsti korake naše i pomozi nam protiv naroda koji ne vjeruje. Pa im Allah Đalešanuhu zbog njihove čvrstine i odlučnosti za istinom i spremnošću da polože žrtvu na Allahom Đalešanuhu putu radi tog najuzvišenijeg cilja kaže nestezbillah فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين I Allah im je dao nagradu na ovom svijetu, a na onom svijetu daće im nagradu veću i lepšu nego što su zaslužili. A Allah vodi one koji dobra djela čine. ovo je dakle taj sunnet Allaha Đelešanuhu koji je neizbježan, braćo, da će svako ko kaže vjerujem u Allaha Đelešanuhu neminovno biti iskušan, kako bi donio dokaz u svoju koris ili protiv sebe na sudnjem danu. I ovu stvar mora da poznaje srce vjernika, koje je iskreno povjerovalo u svoga gospodara Tebara Kvjateala. Stoga nalazimo da je Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zabranio vjernicima da ponižavaju sami sebe upravo time što neće biti dovoljno čvrsti kada je u pitanju da se odbrani istina, da se odbrani ono što je došlo od Allaha i da se ustane sa pomoći istog pa kaže Resulullah sallallahu alaihi wa sallam u hadisu koga je zabilježio Ibn Mađe kao sahih od Ebi Saida al-Hudrija radijallahu anhu da je rekao kale Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam rekao je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam la, la jahriqan ahadukum nefseh nemoj niko od vas da ponižava samoga sebe. Doslovno prevedeno, Resulullah s.a.v. je rekao, nemoj niko od vas da pali ili spali samoga sebe. Kalu rekoše, kejfe jahkiru ahaduna nefse, kako neko od nas može sebe da spali ili da ponizi, kale reče jara emar Allahi alejhi fihi mu kal summa la jakulu fihi kaže vidi Allahu dželešanuhu naredbu dakle jasno je vidi i može u vezi nje da kaže može da ako se radi o zabrani Allaha dželešanuhu da je spriječi ili Dakle, da se suprostavi tome, da se suprostavi kršenju Allahove zabrane, ali on to ne učini, thumme la yakulu fi, zatim ništa o tom pitanju ili po tom pitanju ne kaže, fa yakul Allah azza wa jel lehu al l'qiyame, pa će mu reći Allah azza wa jel na sudnjem danu, ma menake an takule fi keda wa keda, šta te je spriječilo da kažeš o tome i tome, to jeste da kažeš istinu o tome i tome kada si znao istinu. Fe je kul pa će reći hašjetun nas, bojao sam se ljudi. Fe je kul pa će mu reći Allah djelašanuhu fe i ja je kun te haqku an tahša preće ti je bilo da si se mene bojao. Preće ti je bilo da si se mene bojao. Pa kada je ovako stanje, onoga ko se boji ljudi, pa zbog toga ne smije da kaže istinu, kako je onda stanje, cijenjena moja braća i poštovane sestre, onoga <clears throat> koji bez ikakvog straha od ljudi napušta poznatu jasnu stazu, bijelu stazu Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam, radi nekih dunjalučkih stvari, isticanja i metka, položaja na zemlji i tako dalje i tako dalje. Kako je njihovo mjesto kod Allaha Đelešanuhu kada svoj din su spremni da njegove granice pomjeraju, prelaze sad pa sad zbog bilo čega od tih dunjalučkih stvari. A uzvišeni je Allah dželle šanuhu mu'mina opisao kao onoga kome je on te barek ta'ala dao život nakon što je mrtav bio i dao mu svjetlo pomoću kojeg, će, ko, pomoću kojeg se kreće među ljude na zemlji rekavši azza wa džel nestizbillah أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون زار je onaj koji je bio mrtav pa smo ga mi živim učinili i dali mu svjetlo pomoću kojeg se kreće među ljude kao onaj koji je u tminama lejse bihariđi minha, iz kojih nikako ne izlazi, kedalike zujjine lil kafirine ma kanu ja'malun. Eto tako se kafirima čini lijepim ono što rade. Eto tako se kafirima čini lijepim ono ono što rade. <clears throat> dakle, vjernika je Allah dželle šanehu živim učinio nakon što je bio mrtav, kada je u pitanju Allahu Đelešanuhu vjera, prema kojoj dojuče nemaran je bio poput mrtvaca. I taj dar od Allaha Đelešanuhu niko nije dobio svojom zaradom, svojom inteligencijom, svojom sposobnošću, bogatstvom, položajem, vlašću ili bilo čim drugim, već je to dobio isključivo kao hediju, kao poklon, iz Allahove Đelešanuhu dobrote te Tebara ta'ala. Stoga onaj koga je Allah Đelešanuhu učinio živim nakon njegova mrtvila, kome je dao svjetlo s kojim se kreće po dunjaluku i pomoću tog svjetla jasno raspoznaje pravi put od puteva zablude, nema prava da zbog bilo čega od iskušenja koja ga mogu zadesiti na tom putu nasrne nadati mu život niti smije nasrnuti na datomu svjetlo, jer je on bez toga bio obični, bezvrijedni mrtvac koji je po zemlji hodao, a da za pravi put i uputu nije znao. Stoga mu'minsko srce, koje je svjesno ovih činjenica i koje na njih pazi i brine o njima, nikada neće dozvoliti da taj dar zamijeni za nešto što mu se nudi od unjalučkih stvari, jer je prijetnja Allaha Đelešanuhu onima koji tako postupe žestoka, kao što uzvišeni kaže nestezbilla إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم oni koji obavezu svoju prema Allahu dželle šanehu i zakletve svoje zamjenjuju nečim što malo vrijedi na onom svijetu nikakva dobra neće imati Allah ih neće ni osloviti niti će na njih na sudnjem danu pažnju obratiti niti će ih očistiti njih bolna patnja čeka a nema sumnje cijenjena moje braći poštovane sestre da je svaki mu'min izgo, izgovarajući riječi La ilaha illallah Muhammedu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam napravio ugovor sa svojim gospodarom Tebarek wa ta'ala da će samo njemu robovati i da mu nikoga i ništa radim neće smatrati da će slijediti njegov šerijat i da će se pokoriti Rasulullahu sallallahu alaihi wasallam i slijediti stazu s kojom je došao od Allaha dželle djelašanuhu pa onaj ko to bude kršio, onaj ko to bude prodavao za nešto što malo vrijedi, neka pričeka prijetnja Allaha Đelešanuhu je istinita i za sigurno će se ona ostvariti danas ili sutra. Zato se, cijenjena moja vraći poštovane sestre, ovo dobro koje nam je dao Allah Đelešanuhu kao poklon, <clears throat> iz kojim smo postali kao onaj ko je puno vrijedan kod svog gospodara te barakatala, a svaki mu'min je vrijedan kod Allaha dželle Đalešanhu. Ovo se dobro mora čuvati i sa, nje, sa njime se nije poigravati. Jer se ti Allahov robe taj koji je u svemu ovisan i potreban Allaha Đalešanhu. A on uzvišeni je apsolutno neovisan o svim svijetovima kao što kaže uzvišeni Azza wa Jal nesta izbilla Ja ejuhan nas, o ljudi, entumul fukarau ila Allah, vi ste ovisni o Allahu Đelešanuhu, vi ste potrebni Allaha Tebareke wa Teala. Wallahu huval ganijul hamid, a Allah uzvišeni je neovisan i hvale dostojan. Zato nalazimo, cijenjena moja braćo i poštovane sestre, da je Allah uzvišen i žestoko zaprijetio onima koji se suprostavljaju poslaniku sallallahu alaihi wasallam nakon što je istina do njih došla. Rekavši uzvišeni, neste izbila, وَمَنْ يُشَاقِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ nuvallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir onoga ko se suprostavi poslaniku a poznat mu je pravi put i koji pođe putem koji nije put vjernika, pustit ćemo da čini šta hoće i bacit ćemo ga u džehennem, a užasno je on boravište. Stoga je uzvišeni Tebarek Vatala prenio neka od stanja na sudnjem danu. Oni koji su zbog bilo čega napustili slijedjenje Rasulullah s.a.v. i njegova puta s kojim ga je poslao uzvišeni Azzavadžel i poveli se za drugim osobama za drugim sistemima i putevima, mimo sistema šarijeta Allaha Đalešanuhu i puta sirata mustaqima. Takvi će tugovati i žal svoju javnu iznositi, ali će im to uzaludno biti i njihova patnja im se nimalo neće zbog toga umanjiti. Kaže Allah azza wa jal, nestajiz billah, وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ na dan kada će zulumčar ruke svoje jesti. Jakul govorit će, ja lejteni, kamo sreće, ittafadtu mar rasuli se bila, kamo sreće da sam se uz poslanika pravog puta držao. Ja vajleti lejt, Ja vajleta lejteni lem attahid fulanan halila. Teško meni, kamo sreće da tog i tog nisam uzeo za prisna prijatelja. Lekad adaleni ani dhikri ba'de dja'ani. On me je odvratio od Kur'ana nakon što mi je on došao. Wa kane šeitanu lil insani hadula. A šeitan, lanetullahi alej, uvijek čovjeka ostavi na cjedilu. I kaže uzvišeni gospodar, azza wa jel, nesta izbillah, jauma tuqal jaume tu kallebu vođuhuhum finnar, na dan kada će se njihova lica u vatri okretati, jakulun govorit će, ja lejtena, kamo sreće, eta'ana Allaha wa eta'ana Rasula, da smo se pokoravali Allahu djelašanuhu i da smo se pokoravali poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Wa kalu i govorit će, Rabbena, gospodaru naš, إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا Mi smo se pokoravali našim prvacima i našim glavešinama. Fa'adallu nas se bila, pa su nas odveli s pravoga puta. Zatim će govoriti, Rabbena atihim di'fejni minal azabi wal anhum la'nan kabira. Gospodaru naš, podaj im dvostruku kaznu i prokuni ih prokljestvom velikim. U ovim ajetima, a njih je još puno u Allahovoj knjizi koji govore o ovom stanju, Allah Đelešanuhu iznosi nam stanje, cijenjena moje braće i poštovane sestre, onih koji u izboru između Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam i onoga s čime on došao od Allaha Đelešanuhu i drugih bilo o kome se radilo izaberu nešto drugo mimo Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam izaberu nešto drugo mimo dina Allaha Đelevala kako će se ti ljudi kajati na sudnjem danu? Koja će ih tuga i žal napasti. S jedne strane, žalit će i tugovati što se nisu uz poslanika držali pravoga puta. Kako su to prokockali? Kako su napravili takvu grešku da propuste priliku da budu drugovi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da budu uz njega, uz njegov sunnet, da budu na njegovoj stazi, njegovom putu, a to je jedini put i jedina staza koja spašava svoga putnika. Spašava ga vatre džehennemske i spašava ga propasti na ovome svijetu. A s druge strane, žaliće zbog čega su dozvolili da uzmu nekog drugog za prisna prijatelja. I to baš onoga koji ih je odvojio od Kur'ana nakon što je Kur'an do njih došao. Međutim, ko što kaže Allah dželle šanuhu, "Wa kana šejtanu lil insani khadula", a šejtan je takav da uvijek čovjeka ostavi na cjedilo. Radi oko njega, kola dano noćno, traži način kako da ga odvoji od Kur'ana i sunnata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i poznate staze. A kada ga odvoji, boravi sa njime i trudi se oko njega, sve dok na tome ne skonča dunjalučki život. A kada ga dovede u ovaj hal, onda vidimo kako će čovjek žaliti i kako taj koji danas nalazi stotine mahana Kur'anu i sunnetu. Istazi stazi Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem istazi stazi radijallahu anhum kako će žaliti što on nije bio jedan od onih koji slijede Kur'an i sunne Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem S druge strane vidimo, cijenjena moja braćo, da većina svijeta čemu smo i mi svjedoci jeste ona koja će na sudnjem danu tražiti opravdanje svoga stanja pred Allaha dželle Đalešanuhu u tome što su oni bili samo sljedbenici nečiji. Ali prije toga iskazaće svoju žal što nisu bili oni koji se pokoravaju Allahu dželle Đelešanuhu i oni koji se pokoravaju poslaniku sallallahu alejhi ve sellem Jer je u tome bio jedini izlaz i jedini spas u životu na ovom i budućem svijetu. Zato će govoriti Rabbena inna etajna sadetena, gospodaru naš, mi smo se pokoravali našim prvacima, našim glavešinama, pa su nas oni odveli s pravoga puta. I u ovu skupinu tih zlih vođa i predvodnika ubrajaju se ljudi sa različitih položaja, od političara, državnika, bogataša, vjerskih vođa, pokvarenih učenjaka i tako dalje i tako dalje. Svako onaj ko poziva nečem drugom mimo putu Muhameda sallallahu alejhi ve sellem on je u ovu skupinu. Skupinu koja iza sebe nema samo svoja loša djela, već ima i teret oni koji se za njima povedoše. A mi danas vidimo koliko je samo svijeta zaboravilo na vrijednost Allahove knjige i na vrijednost suneta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A okačilo se i dalo vrijednost ovome političaru i onome predsjedniku države i onome vjerskome vođi i onome muftiji i onome daji i tako dalje i tako dalje. I kada mu kažeš A rekao je Allah dželle šanuhu tako i tako. On kaže čekaj bolan. Rekao je reis tako i tako. Rekao je muftija tako i tako. Rekao je taj i taj političar tako i tako. Rekao je daje taj i taj. Iako se to suprostavlja Kur'anu, iako se to suprostavlja sunnetu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Zato je musibet pogodio veliki onoga ko se slijepo povede za bilo kime, osim za Kur'anom i sunnetom Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i onim Allahovim robovima koji dosjedno slijede Kur'an i sunnet bojeći se Allaha Đelešanuhu i poznavajući Allahu Đelešanuhu šerijet i njegov din, te barek ta'ala. Zato vidimo da će se ovi ljudi opravdavati i da će tražiti ispriku. Međutim, to će biti samo eto da nešto progovore kao razlog zbog čega su oni u taj musibet upali. Kako su i zbog čega u vatru došli. A oni će znati i vidjet će da od toga neće koristi imati i da im se patnju zbog toga neće ublažiti. Zato će im zauhar biti da se obrate Allahu Đelešanuhu riječima Rabbena atihim di'fejni minal adab gospodaru naš ovima koji, koje, kojima smo se mi pokoravali, koje smo mi uzeli za slijepo slijediti, pa nas dovedoše u vatru džehennemsku, podaj im dvostruku kaznu. Podaj im dvostruku kaznu, wal, anhum lanen kebira i prokoni ih velikim prokljestvom. To jeste, ako nama spasa nema i pomoći, makar njima otežaj neka im kazna bude duplo veća nego naša, jer su nas oni do ovdje doveli. Međutim, činjenica je da je Allah Đelešanhu pravedan i da je Allah Tebarek Vatala dostavio svoju poruku do ljudi, a ljudi zatim učine sa time ono što oni hoće ili prihvate pa slijede pa budu spašeni ili odbace pa budu upropašteni. Dakle, cijenjena moje braćo, ovo je samo nešto malo od onoga što nam svjedoči Kur'an časni o stanju ovih ljudi koji će se kajati na sudnjem danu zbog toga što su na, u životu na ovome svijetu dozvolili sebi da budu sljedbenici nekoga drugog mimo Kur'ana i sunneta, mimo poslanika sallallahu alaihi wasallam. sellem nakon navođenja ovih kuranskih kazivanja, želim, cijenjena moje braći i poštovane sestre, da ovdje spomenem jedan primjer koga je Allah Đelešanhu nam spomenuo u suri El Bekari, a on je vezan i govori o Benu Israilu. Govori o Benu Israilu i blagodatima koje je Allah Đelešanuhu dao ovom narodu i tome šta je ovaj narod učinio sa tim blagodatima gospodara svih svjetova. Kako bismo uzeli pouku i približili ovaj primjer našem stanju i razumjeli šta mnogi ljudi danas čine kada je u pitanju njihov odnos sa vjerom Allaha Đelešanuhu. Naime, Musa alaihi salatu wasalam je bio sa skupinom od 70 najodabranijih pripadnika Benu Israila. Pa su oni rekli Musa alaihi salatu wasalam, kao što Allah Đelešan o tome nam svjedoči, jeste izbila, وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى I kada ste vi rekli, o Musa, لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَ اللَّهَ جَهْرًا O Musa, mi ti nećemo vjerovati sve dok Allaha Đelešanuhu jasno ne vidimo. فَأَحَدَتْكُمُ السَّائِقَ Pa ih je munja ošinula, pa vas je munja ošinula. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ A vi ste gledali. Mufesiri različito tumače ovo stanje, šta se desilo sa ovim ljudima. Nakon što su rekli Musa, alaihissalatu wasalam, da mu neće vjerovati dok ne vide jasno Allaha Đelešanuhu, da li je ova munja njih ošinula, pa ih je pobila i umrtvila, ili su samo bili ošamućeni. Različite predaje od Selefa govore da su oni bili samo ošamućeni. Međutim, jedna predaja govori o tome da su oni pomrli od te munje koja ih je zakačila. Pa je Musa, alaihissalatu wasalam, kada je ustao, počeo plakati i moliti Allaha Đelešanuhu riječima Gospodaru moj, kako da se vratim Benu Israilu i šta da im kažem kada si ti pobio 70 najboljih od njih. Pa je Allah te barek i dao i učinio da jedan po jedan budu proživljeni i da gledaju ono što se desilo. I ovo je najbliže tumačenje onoga što se desilo zato što Allah Đelešanu nakon ovog ajeta kaže ne se zbila ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون Zatim smo vas poslije smrti vaše oživjeli da biste zahvalni bili. Bilo kako bilo, Allah Đelešanuhu u nastavku nam govori o blagodatima koje je dao ovom narodu. Pa kaže uzvišene ste izbila وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون I mi smo vam od oblaka hladovinu načinili, imanu i prepelice vam slali. Jedite lijepa jela kojima vas obskrbljujemo, a oni nama nisu naudili, sami sebi su nepravdu nanijeli. U ovom ajetu Allah dželle šanuhu spominje neke blagodati koje je posebno dao Benu Israilu u tom vremenu. <clears throat> Prva blagodat je bila da je Allah Đelešanuhu dao im i slao posebne oblake, kao što kaže Ibn Đerir, da su to bili oblaci koji ne pripadaju ni jednoj vrsti koja je poznata ljudskom rodu. I ti oblaci su im pravili hlad i ovo je velika blagodat Allah Đelešanuhu Benu Israilu bila jer su oni tada bili u pustinjama na velikoj žegi pa je Allah te barak dao da imaju hladovinju a zatim uzvišeni Azza wa Đel kaže da im je dao slao posebnu hranu koju nikome nije prije toga slao, a ni kasnije, već isključivo kao obskrbu njima. Ta hrana je bila mana i bile su prepelice. Mufesiri govoreći o mani kažu da je to bila neka hrana koja bi se možda značenje ove riječi kod nas prevelo kao medna rosa. Međutim, Govor je različit o tome kakva je bila ta hrana. Neki kažu da je to bilo poput gustih oblaka, da je bila ta hrana slatka i prijatna i da je silazila svako jutro od prve zore do izlaska sunca. Tako da je svaki mogao tu te hrane uzeti koliko, je, koliko mu je bilo potrebno, a ako bi uzeo više nego što mu je potrebno, to bi mu se pokvarilo. Osim petke i subote kada su mogli uzeti i za naredni dan, jer su ti dani bili određeni za, za ibadet. Također, o prepelicama kaže Ibn Abbas da su to bile neke ptice koje su slične pre prepelicama i one su dolazile svakodnevno pa su ljudi mogli dakle da zakolju i uzmu koliko im je bilo potrebno od toga i da se time hrane. Zatim Allah Đelešanu kaže jedite lijepa jela od onoga s čime vas mi, mi obskrbljujemo. Međutim, završavajući ovaj ajet uzvišeni kaže وَمَا ظَلَمُونَ Oni nama nisu naškodili. وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَدْلِمُونَ Već su sami sebi nepravdu učinili. Ovaj završetak ovog ajeta nas upućuje na šta? Na sljedeće kazivanje, to jeste na ono šta su ovi ljudi, šta je ovaj narod učinio sa blagodatima Allaha te barake ta'ala. A to je nešto sa čime nisu naudili Allahu Đelešanuhu koji je ove blagodati za njih posebno dao. Već su time naškodili sami sebi. Pa kaže uzvišeni Allah Đelevala u nastavku ne ste izbila wa id qultum ya musa i kada ste vi rekli o musa len nasbira ala ta'amin wahid nama je dosadilo više da jedemo jednu te istu hranu fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitu al-ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha Kaže, nama je dosadilo više da jedemo jednu istu hranu. Zato zamoli u naše ime gospodara svoga da nam podari od onoga što zemlja rađa. Povrća i krastavica i pšenice i leće i luka crvenog. Subhanallah. Kale, pa im reče Musa alaihissalam, Ete stebdilune alladhi huwa edna billadhi huwa hajit? Zar želite da ono što je bolje zamijenite za ono što je gore? Međutim, oni su ostali kod svoga zahtjeva, pa im kaže Musa a.s. Ihbitu misra, idite u grad, to jeste, kao što kažu mu Fesiri, idite u bilo koje mjesto, u bilo koji grad, fe inna lekum ma seltum, i tamo ćete zasigurno imati to. To jeste to što vi tražite da, ja, da vam ja tražim od vašeg i mog gospodara. Pa to ima, to rađa svud. Na svakom mjestu toga ima. Ali ovo što vam je Allah Đelešanuhu dao od posebnih blagodati i dara i hrane, to nema nigdje više. To nema nigdje više. Subhanallah. Zato Obratite pažnju, cijenjena moja braća i poštovane sestre, na, riječi Musa, alaihi salatu wasalam. A testebdilune alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Zar tražite i želite da ono što je dobro zamijenite za ono što je, što je loše? Subhanallah. Ove riječi imaju veliku, veliku poruku i želja mi je da, njih, da na njih obratimo dobro pažnju i da ih koliko je moguće više primaknemo našem primjeru u, živo, u današnjem življenju našem i našem odnosu prema vjeri i blagodatima Allaha Đelešanohu. Kaže Allah te barakve ta'ala nakon što su rekli što su rekli i zatražili što su zatražili وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَ i njih zadesi poniženje i bijeda وَبَاءُوا بِغَدَبٍ مِّنَ اللَّهِ i izruči se na njih Allahova srđba ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ to je zato što oni što su oni nijekali Allahove ajete, vajaktulune nebijine bi gajri li haq. I zato što su ubijali vjerovjesnike bespravno, dhalike bima asavu vakjanu ja'tedun, to je zato što su u zlu svaku granicu i svaku mjeru prelazili. Cijenjena moja braćo i poštovane sestre, nema veće blagodati i većeg dobra jednom insanu od upute Allaha Đelešanuhu. Stoga, poredeći tu blagodat Allaha Đelešanuhu sa onim što vidimo iz ovih ajeta u opisu Benu Israila u ovom primjeru, ne vidim drugačije da onaj ko nakon upute traži nešto drugo. Traži neke dodatne staze. Traži nešto gdje i hoće ostati i dalje musliman i mu'min i gdje hoće ostati i dalje u prvom safu i među cijenjene i poštovane i odabrane, ali stalno traži neke stvari s kojima se odvaja u određenim stvarima od sunata Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. I kroz ovo vidim da su mnogi od velikih imena kao i mnoga braća zasigurno našla i mogu se naći u ovom primjeru. Da im je Allah Đelešanuhu poklonio svjetlo upute, učinio ih živim nakon mrtvila, a zatim vidimo kako traže nešto sa čime će zamijeniti. Kao da je ta blagodat Allaha Đelešanuhu dosadila ljudima. Dosadilo čovjeku da slijedi Kur'an i sunnet, la ilaha illallah, dosadilo čovjeku da živi kao što je živio poslanik sallallahu alejhi ve sellem njegovi časni ashabi da se oblači poput njih da se ponaša poput njih da poziva ljude kao što su oni pozivali dosadilo da čovjek bude na stazi najodabranijeg Allaha dželle šanuhu stvorenja Muhameda sallallahu alejhi ve sellem Pa zato kod mnogih danas vidimo da menheđ oni koji su čvrsto ostali uz Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i njegov sunnet za mnoge je žestok. To je nešto prejako. To je nešto eto što samo oni to tako shvataju i razumiju. Međutim, mi hoćemo drugačije, mi hoćemo postepeno, mi hoćemo mudro, mi hoćemo, mi hoćemo i stalno neke druge ponude i nešto drugo mimo onoga što je najpoznatije u sunnetu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Zato ćemo vidjeti ovo, braćo, Allaha mi uzvišenog na mnogim razinama. Vidjet ćemo ovo kod mnogih daja, vidjet ovo kod mnogih učenjaka, Vidjet ćemo ovo i kod mnoge braće u raznim situacijama kako olako napuštaju sunet Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam i ono što je najjače u njemu i ono što je najispravnije i najpotvrđenije a prihvataju se nekih drugih stvari i drugih puteva. <clears throat> Tako ćemo vidjeti da i na ovom paltalku mnogi su se zasitili slušajući one koji im prenose iz Kur'ana i Sunneta, one, one koji su im, koji im prenose od islamske uleme koja je iskreno istinski na haku i koja najbolje poznaje din Allaha Đelešanuhu. Pa tako nalaze sebi mjesta u nekim novim sobama gdje vidio sam ima svega i svačega. Gde ima svega i svačega. Gde se ljudi usuđuju da govore o islamu kao svojoj privatnosti, pa će on da govori ono što on vidi, ono što on zna, a u stvari onaj ko ne zna ovaj din, onaj ko ne zna istinski ovaj din, takav može govoriti bilo što drugo, ali nikako ne može govoriti i objašnjavati i prenositi nešto o vjeri Allaha Đelešanuhu. I podsjećam sebe i vas ovdje da jedan od najvećih grijeha nakon širka jeste an takulu ala Allahi ma la ta'lemun da govoriš o Allahu Đelešanuhu ono što ne znaš da govoriš o Allahu Đelešanu ono što ne znaš. U šta se mnogi upušćaju. Stoga ne mogu da shvatim braću koja sebi dozvoljavaju taj, taj luksus da pored islamskih soba koje isključivo dakle prenose dersove i znanje provjereno znanje o vjeri Allaha Đelešanuhu sebi nalaze za mjesto u nekim drugim sobama u kojima ne znaju ni šta pomažu, ni šta postiču, ni kome prave društvo, u kome će slušati razno razne stvari koje nemaju temeljenju šerijeta Allaha Đelešanuhu, a onaj ko se druži sa jednom skupinom, onaj ko se druži sa onim koji se ne boji Allaha Đelešanuhu, zasigurno to druženje će ostaviti traga na njemu i ono će, ono će pokazati svoj učinak danas ili sutra. Danas ili sutra. Stoga cijenjena moja braćo, završit ću riječima Allaha te barake wa ta'ala koji kaže neste zbila فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقِّ To vam je Allah, gospodar vaš istinski. To vam je Allah, gospodar vaš istinski. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ A ima li poslije istine išta drugo osim zablode? فَأَنَّا تُسْرَفُونَ Pa kuda se odmećete? Molim Allaha te barake wa ta'ala da uputi mene i vas, da nam se smiluje, da nam grijehe oprosti, da pređe preko loših postupaka naših. Molim ga Azza wa Jal da nam bude na pomoći i da nam poda svoju podršku da ustrajemo na stazi Muhammeda sallallahu alaihi wasallam sve dok se njemu te barak wa ta'ala ne vratimo. Molim Allaha uzvišenog da nas u ostatku života podrži da budemo i živimo kao dobri muslimani pokorni Allahu Đelešanuhu i njegovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam Molim ga te barak wa ta'ala da pomogne Islam i muslimane širom svijeta, da pomogne džihad i muđahide, da im broj poveća, da im poda snage na snagu koju imaju. Molim Allaha uzvišenog da nas iskoristi da nas جنة بدها رجال يكونوا أطهار الجنة بدها رجال يكونوا أطهار حرروا أرض الإسلام من الفجار يحرروا أرض الإسلام من الفجار يا مسلم على دينك لازم تغار يا مسلم على دينك لازم تغار تبني أمجادك تاني بعزم وإصرار وتبني أمجادك تاني بعزم وإصرار يا مسلم على دينك لازم تغار وتبني أمجادك تاني بعزم وإصرار وتبني أمجادك تاني بعزم وإصرار وتبني أمجادك تاني بعزم وإصرار الجنه بدها رجال يكونوا أطهار الجنه بدها جاري جاري كونوا أطهاري حرروا أرض الإسلام من الفجار حرروا أرض الإسلام من الفجار يا مجاهد خلي عزمك عزم الأبطال يا مجاهد خلي عزمك عزم الأبطال اضرب دمر لا تبقي من الكفار اضرب دمر لا تبقي من الكفار مجاهد خلي عزمك عزم الأبطال اضرب دمر لا تبقي من الكفار اضرب دمر لا تبقي من الكفار اضرب دمر لا تبقي من الكفار الجنة بدها رجال يكونوا أطهار الجنة بدها رجال يكونوا أطهار يحرروا أرض الإسلام من الفجار يحرروا أرض الإسلام من الفجار البسنا والهرسك وقعت في يد الكفار البسنا والهرسك وقعت في يد الكفار وانت يا مسلم نايم نومة العار وانت يا مسلم نايم نومة العار البسنا والهرسك وقعت في يد الكفار وانت يا مسلم نايم نومة العار وانت يا مسلم نايم نومة العار يا مسلم نايم نومة العار الجنة بدها رجال يكونوا أطهار الجنة بدها رجال يكونوا أطهار يحرروا أرض الإسلام من الفجار يحرروا أرض الإسلام من الفجار قبيت الصخرة تشكي ظلم الأشرار قبيت الصخرة تشكي ظلم الأشرار وينك يا مسلم وينك وين الأبرار وينك يا مسلم وينك وين الأبرار قبيت الصخرة تشكي ظلم الأشرار وينك يا مسلم وينك وين الأبرار وينك يا مسلم وينك وين الأبرار وينك يا مسلم وينك وين أبرار جنة دهاري جاري يكونوا أطهار جنة بدها جاري يكونوا أطهار يحرروا أرض الإسلام لين الفجار يحرروا أرض الإسلام لين الفجار هندوسي يذبح مسلم بدل الأبقار هندوسي يذبح مسلم بدل الأبقار كشميري دم وعرض راحوا وهدار كشميري دم حسن بدل الأبقار كشميري دم عرضه راح وهدار كشميري دم عرضه راح وهدار كشميري دم عرضه راح وهدار الجنة بدها رجالي يكونوا أطهار الجنة بدها رجالي الإسلام عانت ظلم التتار دولة الإسلام عانت ظلم التتار شرع اليهود والصالب حكموا في الدار وشرع اليهود والصالب حكموا في الدار دولة الإسلام عانت ظلم التتار شرع اليهود والصالب حكموا في الدار شرع اليهود والصالب حكموا في الدار وشرع اليهود والصالب حكموا في الدار الجنة بدها رجال يكونوا أطهار الجنة بدها رجال يكونوا أطهار حرروا أرض الإسلام من الفجار حرروا أرض الإسلام من الفجار انت يا مسلم انت صاحب الثار انت يا مسلم انت صاحب الثار اقتل اثار لدينك زي الاحرار اقتل اثار لدينك زي الاحرار انت يا صاحب الثار اقتل اثأر لي دينك زي الأحرار اقتل اثأر لي دينك زي الأحرار اقتل اثأر لي دينك زي الأحرار الجنة بدها رجال يكونوا أطهار الجنة بدها رجال يكونوا أطهار يحرر جنب داري جاري